вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці найбольшы за ўсю гісторыю беларускай літаратуры выбух чытацкай цікавасці і кніжнага ажыятажу звязаны з пачаткам 80-х гадоў мінулага стагоддзя і з імем уладзіміра караткевіча у Гэта сапраўды ўнікальны час, калі па дзікае паляванне караля стаха і чорны замак альшанскі выстройваліся чэргі, а імя аўтара гэтых твораў стаяла ў шэрагу звышпапулярных куміраў. Аднак за пра мінулыя 20 гадоў шмат што змянілася. Караткевіч стаў адным з пісьменнікаў абавязковай школьнай праграмы, яго ўжо даўно не выдаюць масавымі накладамі, інакш кажучы кумірам ён быць перастаў. Гэта значыць, што за 20 гадоў кардынальна змяніліся часы. А паколькі караткевіч у гэтых зменах постаць цэнтральная, дык праз адносіны да яго мы верагодна можам расчытаць і сэнс таго, што адбылося з усімі намі і што ўяўляе з сябе той свет, у якім мы жывем. Караткевіч празаік перастаў быць кумірам, таму што пісаў кнігі, у якіх прадумана задавальняўся чытацкі попыт на гістарычныя веды і дэтэктыўны жанр адначасова. Цяпер жа такіх дэфіцытаў няма. Караткевіч перастаў быць кумірам, таму што сацрэалістычная падсветка ягоных твораў без якіх у свой час яны не прайшлі б цэнзуру, цяпер іх бясконца старыць і ставіць у нявыгаднае становішча перад масай гістарычнай дэтэктыўнай літаратуры, напісанай без уліку цэнзуры. Караткевіч перастаў быць кумірам, таму што ў адкрытым інфармацыйным грамадстве куміры трымаюцца на раскрутцы, на працы літаратурных агентаў, на спрыянне дзяржавы, а нічога гэтага ў дачыненні да ягоных твораў няма. Нарэшце караткевіч перастаў быць куміром, бо не тое, што і як ён пісаў запатрабаванае сёння чытачом, бо ягоныя творы не вытлумачваюць чытачу карціну свету і сябе самога настолькі трапна і глыбока, каб па творы пісьменніка зноў выстройваліся чэргі. Так выглядаюць лягічныя дапушчэнні, якія можна пацвердзіць або абвергнуць. Чым мы і зоймемся ў сённяшняй перадачы. Радыё свабода вострая брама. Адносіны беларускага грамадства да ўладзіра караткевіча, прызнанага літаратурнага куміра 80-х гадоў заўважна змяніліся, якім чынам. якім чынам змянілася беларускае грамадства праз прызму ягоных адносінаў да творчасці караткевіча даследаваў зміцер бартосік. Як добра, што я своечасова паспеў прачытаць караткевіча. Не сённяшнім скептычным вокам, а так, як і трэба яго чытаць. Як дзеці чытаюць кнігі дзюма ці вальтера скота, глытаючы старонку за старонкай, запоем, не аналізуючы хібы ды шарахаватасці. З кожным новым раздзелам адчуваючы захапленне адкрыцця загадкавай і таямнічай беларусі. Але няўжо ўсё добра ў свой час. І час караткевічавых кніг няумольна сыходзіць, а разам з часам знікае і вобраз аўтара, таго самага несавецкага пісьменніка і абуджальніка нацыянальнага пачуцця. Пра гэта я размаўляў з тымі, хто заспеў славу караткевіча яшчэ пры ягоным жыцці і шмат у чым дзякуючы караткевічу стаўся тым, кім ёсць сёння. Напрыклад, пісьменніца Людміла Рублеўская. Менавіта дзякуючы яго творам, я свой час адкрыла для сябе беларускую літаратуру і абрала сабе менавіта шлях беларускай пісьменніцы. Гэта не адзінкавы выпадак у маім пакаленні. Мо сказаць, што ўсё наша пакаленне пакаленне тутэйшых выйшла як калісьці там з голюскай шынелі таксама выйшла пакаленне расійскіх літаратараў то тут выйшла пакаленне беларускіх пісьменнікаў хаця вядома сёння напэўна многія з іх пераглядаюць колішняя куміра і можа быць ад яго такога вялікага ўплыву адмовіцца але я не адмаўляюся не я ні разу з ім не сустрэлася і можа быць гэта і да лепшае таму што мне застаўся такі вось пэўна ідэалізаваны вобраз гэтага пісьменніка вядома сёння я перачытваю яго творы і ўжо так з вышыні пражытых гадоў свайго рэдактарскага вопыту бачу як гэта зроблена як бы можна было б яшчэ паредагаваць але дзіўная рэч што гэта не перашкаджае по-ранейшаму захапляцца по-ранейшаму адчуваць вось той настрой які вот калісьці перадаўся мне і ён перадаецца мне і сёння а мовазнаўца і палітык вінцук вячорка пазнаёміўся з творчасцю караткевіча ужо будучы нацыянальна свядомым чалавекам я адразу скажу што для мяне э, караткевіч не вобраз а жывы чалавек той чалавек да якога мы хадзілі калядаваць на першых майстроўскіх калядах 80 -го году той чалавек які сядзеў у атачэнні разанавай сёмухі на першай пастаноўцы народнай драмы цар Масіміляну і потым выказваў свае думкі. Той чалавек, які быў у майстэрні Алексея Марачкіна, дзе мы маладзейшыя збіраліся разам з э, старэйшымі у першай палове 80-х гадоў. Для мяне так сталася, што я прыйшоў да нацыянальнай сведамасці, не ведаючы гэтага імя, як не парадаксальна. І толькі на першым курсе мне хтосьці параіў, па-мойму, гэта быў Мікола Шалягович. Mm -hmm які параіў мне пачытаць караткевіча што я і зрабіў і першы твор які быў прачытаны мной гэта былі каласы зразумела потым было чытана ўсё астатняе у тым ліку і тое можа быць трошки яшчэ такое юначае і наіўна крышачку сацыялістычнае ясна што з цяперашняга розуму пэўныя выдаткі эпохі можна угледзець у каракевічавых творах і сёння я не сказаў бы каб я памяняў стаўленне да караткевіча это просто абсалютна неадменная частка э, падмурку нашай культуры нацыянальнай прычым у многіх яе праявах я ўсім сваім дзецям абавязкова чытаю чортаў скарб і ва ўсіх ён быў любімай казкай у адпаведныя дзіцячыя гады гэта і у выдатная і хутчэй за ўсё толкам не ацэненая тады паэзія вось калі гаварыць пра мяне асабіста у маладзейшыя гады ў 80-тыя гады э, больш я цаніў прозу як канцэнтрат сведамасці інакшай эстэтыкі беларускай еўрапейскасці прозу, якая была не толькі самакаштоўная як эстэтычная з'ява, але яшчэ яшчэ выконвала і э, прапагандовую нацыянальна-выхаваўчую ролю. І натуральна, што у мяне было некалькі караткевічавых э, аднолькавых кніг, якія выходзілі яшчэ да таго, як збор твораў пачаў выходзіць і ўсіх іх у мяне зачыталі. Я ўсіх іх даваў настоялі вараю чытаць людзям, каб яны прыходзілі да таго ж, да чаго прыйшоў я. А сёння я вельмі высока цаню ягоную паэзію і нездарма алесь суша э, узяўся за праект караткевіч вакол якога сабраў э, розных таленавітых наших рок-музыкаў ну, шкада што э, пяццю песнямі гэта пакуль што абмежавалася спадзяюся што гэта яшчэ не канец а А зараз слова ўдзельніку таго самага няздзейсненага пакуль праекту лідару гурта НРМ лявону вольскаму. Калі ідуць на бардаж І поўніць полымя прасцяг Даверху мачты экипаж цвиками прибивая стяг Давно сдалась на вот сталь И только зараз мы помрем Пад сцягам, што прадонні хвай Знікае разам з караблём. беларусу ёсць такі заган, такі нацыянальны яны у большасці лічаць што беларус нічога такого нормально зрабіць не могуць все нормально робіцца за мяжою у рассеянідзе у москве у нью-йорку может быть у варшаве а наши пісьменнікі ну пісьменнікі так сабе музыкі у нас такія нічого зрабіць не могуць люди потом проходят на концерте здзіўляются у нас оказывается як играюць дзіўнавато я думаю что гэта немагчыма той самы с краткевичем у крыві краіны нашей белі приходить час смяротных снов. И нашей воли корабель Не скоро идет на дно. калі напрыканцы 70-х быў страшны просто бум з дзікім паляваннем урвалі з рук у рукі часопіс нёман з рускамоўным варыянтам а ўжо калі не атрымоўвалася з рускамоў чыталі ўжо і па-беларуску ўжо даводзілася людзям ісці на такія ахвяры страшныя выдатна памятаю што это просто ну часопіс быў увесь просто за захапаны руками весь быў такі зашмальцаваны страшна у такіх катышках і варсінках увесь І просто это быў як бы такі герой, як я не ведаю, дэтэктыву было мала, трэба было даставаць там з цяжкасцямі. Людзі просто это ну, зачытвалі да дзірак і гэта было як бы як песняры. Вось песняры быў сапраўдны такі э, рок-гурт у 80-х годах, які не падпадаў пад гэтыя все VA. І караткевіш не падпадаў пад эту вот шыльду э, савецкі пісьменнік. Гэта была фірма так званая. Это было можна чытаць і все чыталі і чыталі ў школе і чыталі па-беларуску потым чорны замак Это было вельмі папулярна і гэта была такая асоба было не адні адсюль не можа ў светецкім саюзе чалавек які піша такія рэчы вось так і для людзей это ну быў такі нейкі такі жыхар з неба на палову і сёння ў вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас як волі сцяг якога і богу нельга зняць а для мяне калі мы толькі пачыналі нешта там браць першыя тры аккорды і крычаць падлеткамі галасамі мы спачатку разгортвалі моднага тады таркоўскага яшчэ нешта а потым натрапіў нам караткевіч вершы былі такія яны на таксама крышачку не адсюль вершы гэтыя мы спрабавалі нічого не атрымлівалася на мой погляд э, асабісты погляд караткевич вельмі кепска кладзецца на музыку э, ён вельмі спецыфічна э, пісаў там вельмі э, спецыфічны і рытм і самі моўныя абароты калі э, спяваеш гэта ўсё сэн згубляецца і э, губляецца шмат нюансаў можа быть таму праваліўся э, гэты альбом у супольны э, на вершы краткевіча мне падаецца што это вершы мусіць быць вершамі памятаю, з якім пачуццём я перагортаваў апошнюю старонку Хрыста, які прызямліўся ў гародні ці чорнага замка альшанскага. Хацелася яшчэ. Людміла рублеўская лічыць, што гэтае хаценне не скончыцца і ў новым стагоддзі, бо сакрэт тут не ў сюжэтных паваротах. Краткевіча дасюль не расчыталі. Ён з тых рэдкіх пісьменнікаў, якія працуюць з падсвядомасцю. Там не толькі фабула, сюжэт, знешні э, пафас, вот то, што мы зараз сказалі будзіцель, асветнік, адраджэнец, рамантык, там нашмат больш што. Пісьменнік, які здольны працаваць са сваёй падсвядомасцю, ён стварае, па-першае, асабісты міф, у якім можна вылучыць нейкія агульныя архетыпы. Ён стварае міф свайго народа. Это так лёгка здаецца это просто сказаць вот ствараць міф свайго народа там пэўны нацыянальны міф але калі ён не падтрыманы глыбінёй асобы самога пісьменніка яго здольнасцю звязвацца там з калектыўным падсвядомым адначасова сусветнай эрудыцыі з наасферай то нічога не атрымаецца краткевіч атрымалася Э, я думаю что многія сёння мы закінуць і наіўнасці там і распрацоўка сюжэту але гэта не галоўнае сёння я не адчуваю душэўнай патрэбы перачытваць ягоную прозу каласы ці дзікае паляванне можа не хачу расчароўвацца ці хутчэй таму што зарад які я атрымаў тады падчас першага знаёмства да гэтае пары не вычарпаўся Лявон Баршчэўскі лічыць, што з цягам часу мы будзем аддаваць перавагу караткевічу паэту. Думаю, што ёсць элемент гэтай забранзавеласці, бо ён зараз практычна прысутнічае ў кожным клясе ў школьнай праграме. І таму пэўным чынам ён не ўспрымаецца як тое, што было глытком нейкім свежага паветра, як это ўспрымалася там у 70-е 80-е гады. Што да мяне асабіста я і тады і цяпер лічу караткевіч у першую чаргу паэтам і першы том яго збору твораў гэта найлепшае што ён напісаў я б сказаў так что э, караткевич гэта наш пушкін что караткевич якраз і інтэлектуальная паэзія адначасна глыбока лірычная гэта наймацнейшае тое што ў яго ёсць у паэзіі ён сябе выяўляў практычна до конца там амаль няма самацэнзуры як празаек як белетрыст гэта было хутчэй яго пакліканне імкнення неяк хоць адкрыць вочы на беларускую гісторыю я не думаю что як празаек ці драматург караткевич мацнейшы чым ну большасць там савецкіх празаікаў таго часу цыганскі барон это сівая легенда там ён дзе лірык як лірык я ну на этой клірык он вылучаўся дзе пачыналася эпіка там адчувалася що ён ведае як і робіцца і ён гэты твор робіць бо ён по прыроде быў паэт все-таки натура сама такая была выбухова давялося мне перачитываць тут не так давно адносно каласы под серпом ну конечно наивно это все но ну. это не романтызм это еще вот это перад романтызм это ранний романтызм где няма іроніі неабходнай романтызме сталым іронія прысутнічае а ў яго ў празаічных творах яны надта сур'ёзныя ну але ж у які час жыў чалавек радыё свабода вострая брама адносіны беларускага грамадства да ўладзіра караткевіча прызнанага літаратурнага куміра 80-х гадоў заўважна змяніліся якім чынам днямі давялося паглядзець у віленскім гарадскім тэатры прэм'еру спектакля сабачае сэрца паводле михаила булгакова з вядомым кінафільмам не параўнаць. У фільме літаратурны гратэск часам з гумарам і нават сарказм там нейкі добры. А тут, калі на сцэну выходзіць швондар з кампаніяй, усе гэтыя актывісты новага камуністычнага парадку робяцца страшна. Разумееш, што табе проста паказваюць праўду, жахлівую катастрофу без кроплі якога-кольвек гуманізму і надзеі. Так, як было і канцоўка ў спектаклі зусім не такая, як у кнізе і фільме. Там прафесор Праабражэнскі перарабляе створаную ім з сабакі пралетарскую асобіну шарыкава назад у сабаку шарыка. Гэта значыць, што ў прафесара, як і ў самога Михайла Булгакова заставалася надзея. А мы то ведаем, што яна не спраўдзілася. І вось у спектаклі Шарыкаў выганяе прафесара на вуліцу, абяцаючы свайму стваральніку суд, за якім, як мы ведаем, ішоў расстрэл або гулах. Пасля спектаклю застаецца вусцішнае пачуццё. Швондар з кампаніяй, прадстаўленая вулічнай бандай з-падваротні, якім выпаў шанец цалкам распарадзіцца лёсам усіх астатніх. але яшчэ 20 гадоў таму ж вондар з кампаніяй былі ў заніце сваёй гераізацыі сапраўдныя бальшавікі паўкі карчагены данкі з вырванымі сэрцамі няўлоўныя мсціўцы і гэта была тая атмасфера у якой пісаў караткевич менавіта атмасфера бо гэтым было працятае наскрозь усё у тым ліку і даўняя гісторыя і дэтэктыў у Лявон баршчэўскі сёння дакладна сказаў пра адсутнасць іроніі ў рамантычных творах караткевіча. Натуральна, што іроніі там быць і не магло, бо іронія магчымая там, дзе ёсць праўда. Бо інакш разбуралася б гераічная атмасфера і цэнзура зараз бы ўгледзела ў гэтым упадніцтва або падрыў асноваў. Не магла тая іронія вырвацца і сама бо як мы ведаем пісаў караткевіч свае гістарычныя дэтэктывы з цвярозым разлікам на публікацыю і вось прамінае 20 гадоў змяняецца наша грамадства а іроніі ў ім як не было месца так і няма по Можа быць, мы рухаемся не ў бок развіцця рамантызму, а у адваротным кірунку да яшчэ больш простых думак і эмоцыяў, да наступнай прымітывізацыі ўсяго ў сабе і вакол сябе. Калі браць палітыку, дык яна ў Беларусі ўжо спрасцілася да абсалюту. І, як заўважыў чыноўнік прэзідэнтуры, а па сумяшчальніцтву, дарэчы, таксама пісьменнік, дэмакратыя непрыймальная для беларускага народа. Вось чаму мне так і не ўдалося ўявіць сабе віленскае сабачае сэрца на менскай сцэне. Не з-за іроніі, а з-за праўды. І не тое, што ў нас па-ранейшаму прынята гераізаваць швондара, зусім не рэч у тым, што любая праўда ў любой форме у цяперашнім беларускім грамадстве становіцца выклікам, што характэрна для любой аўтарытарнай мадэлі. Таму і для іроніі месца няма. Абавязкова нехта прышчурыць падазронае вока. З каго ты іранізуеш? Бо з каго б не іранізаваў, значыць, нешта табе не падабаецца, значыць, ты супраць вызначанай лініі. Вось у які цёмны куток забрылі мы за гэтыя 20 гадоў. караткевічава проза спакваля займае яшчэ колесь прарочанае ёй месца любімага чытва беларускіх падлеткаў. Месца пачэснае, бо ці не той раман, якім захапляўся ў юнацтве, пакідае ў табе нешта дарагое на ўсё жыццё. І караткевічавы каласы або Христос прызямліўся ў гародні ўжо стаяць на паліцы побач з айвенга і адысеяй капітана блада іншая рэч караткевічава паэзія літаратура на ўсе часы дарослая сапраўды як след яшчэ не прачытаная сёлетні юбілей пісьменніка дасць нам нагоду і для гэтага удзячнага чытання у